Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasze. Za Jezisem przyszła jego matka, a przybuzni, ale pro mnóstwie ludzi se k niemu nie mogli dostać. Oznamili mu, Twoje matka, a przybuzni stoi wenku, a radzi by Cię widzieli. Ale on im odpowiedział – je matka, a moi przybuzni są ci, kto słyszy a pełni Boże Słowo. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrze, siostry, gdyż było Jezisowi wysłownie ohlaszeno, Twoje matka, Twoi przybuzni stoi węku, radzi by Cię widzieli, odpowiedziel. Moje matka, moi przybuzni są ci, kdo Boží slovo slyší a plní. Na první pohled se zdá, že zde Ježíš definitywnie svou tělesnou matku opouští. Místo najbliższych przybuznych, gdy je matka na pierwszym místě, i są zde jako Ježíšovi najbliżsi uwadzeni ci, kto Boży słowo słyszy, a konaj, tedy oprawdowi, Jezusowi uczennicy. A přece je to wszechno chlubsi, a pełniejsi. Pro Ježíše je nejdůležitějším na této zemi to, co je wieci jeho otce. To rzekł już jako dvanáctiletý w chramu. A Maria do celé této wieci otce patrzy. Nejen proto, że je Ježíšovou tělesnou matką, ale proto, że uwierzyła, co jej było rzeczeno od Pana. Wira je bezprostřední cestą do Ježíšowej bliskości, do jeho przybuzeństwi, dnes jako tehdy. Wira, które není ani jene teoretycznym przeświadczeniem, ani pouchą dobroczynności z chrześcijańskim plaszczem. Wira totiż która bere, bere Słowo ważnie, która na niem stawi, poczyta z nim jako z ukazatelem a z prostředkovatelem najlepszy cest. Tato Marijina víra zaklada jej nowy wstach k Gdyż Když na żywot Panny Marię, może se nam mnoche w niem zdat samozřejmé a lehké. Zažila widziela Ježiše od porodu až po jeho smrt, přeměla, dalo by se říci, z prvé ruky. Jistě toto všechno neznamenalo málo, ale přesto to neznamenalo a neznamená všechno. Bylo přece mnoho jiných lidí, kteří Ježíše widzieli, słyszeli, chodzili z Nim, zażyli jeho mocne skutki, a na koniec Mu nie uwierzyli. Najtragiczniejszy postawa z nich je Idasz. Ježišova słowa błogosławi, ale ty, którzy Boży słowo slyší a zachovávají, tedy którzy mu to Toto wszechno nam říká důležitou prawdę o żywocie dzieci Bożych na této zemi. O żywocie, o životě jednotliwce i církve. nie nestačí. Do końca ani to najbliższe przybuzeńskie pouto nie staci. I trzeba słyszeć, a zachowawać. I trzeba jednać na zakładzie toho, co Bóg rzekł. I trzeba zcela praktycznie wierzyć. A chcemy li widzieć plodność takowe wiry, posłuży nam prawie pochlet na Marii. Jedna na zakładzie toho, co od Boga słyszy. Uczednik Krystów to je najspíš člověk, který poslouchá, pamatuje si, opakuje slova svého učitele. Ale učedník je i někdo, kdo chodí životem se svým učitelem a učí se od něho žít. A to platí o Marii. Dala se Bohu do služby. To znamená, že s ním spojila swój život, że żyła z Bożym tajemstwem, że wyrustala wedle swego Syna, do laski, prawdy i umysłu Nebeského Otce. Stala wuci Bohu w podobnym stawu posłuszności jako jej syn. Uczyła się z nim dale, rzekać Bohu ano i pod krzyżem. Jej wira rosła tak, jak pokraczowała jej wierność Bohu. Wtedy wiec je wielka nadzieja i pro nas. Idemy z polu z Marii cestą wiry životem vstříc Božímu království. Każdy dalszy krok wiry, który se nam na naszej połci żywotem podarzy udzielać, dawa dal rust naszej wirze. A tak i ani nasze wira nie musi być stale stejna nebo klesající, może być tymi to kroki wiry rostouci. A takowa to wira uwadzi i nas do skutecznego przyburzeństwa z Jezusem.